¡Hey! Ahora bajo tu tapa de escudos tiene un escudo. Promoción válida hasta el 29 de febrero de 2015 o hasta que lleguen tus primas. Lo que primero ocurre, Las relaciones vertidas en carretes son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan necesariamente el pensamiento de un escudo. Mantenga el escudo en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Escudo no daña la capa de ozono ni maltrata animales en su elaboración, a menos que sea en defensa propia. Bases protocolizadas ante el notario público Don Carlos La Rosa Parada. Términos y condiciones sujetos a cambios sin previo aviso o cuando escudo quiera. Accesorios se venden por separado. Escudos, marca registrada. Y más cerveza. ¡Escudo! Más cuerpo, más color, más sabor. Escudo es más cerveza.